і негадано ожили, переломились в подиві брови партизана. Ольго, Олю, це ти чи Марево? Я, Романочку, тільки мовчи. І тоді ледь-ледь посміхнулись парубочі уста, прошепотіли. А хто ж тоді скаже за мене, що ми тебе любимо? Мовчи Романе. Вже мовчу. Василя виходжує, а я, мабуть, самотужки поживу. Сини мої. Київ Дяківці Ірпінь 1961 1974 роки. Кінець книги. Київ 1980 рік. Читав Юрій Врублевський